وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله كان اخر عهدي بهذا المنبر خطبه تكلمت فيها عن حق العامل على صاحب العمل khutba yetu ya mwisho katika mimbari hii ililenga kuzitaja haki za mfanyakazi zilizopo juu ya mwenye kazi tukataja haki mbili ya kwanza ni kuto kumkalifisha mfanyakazi zaidi ya uwezo wake عدم تكليف العامل فوق طاقته tukaitaja hadithi ya Abu Dharr aliyopokea al-Imam al-Bukhari kadhalik haki ya pili al-muamalatu bil husna kutaamaliana na mfanyakazi kwa wema tukazitaja hadithi mbili hadithi ya Aisha umma almu'minin na hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhuma na leo biidhnillah alkarim tutazitaja haki mbili tena za mfanyakazi zilizo juu ya sahibu al yule mwenye kazi yake ambayo itakuwa ni haki ya tatu alla yabhasahu haqqahu wa an yu'tiyahu ujratahu ala qadri amalihi hii ni haki ya tatu ya mfanyakazi kwamba mwenye kazi na mwenye ajira asimpunje mfanyakazi haki zake na amlipe kwa mujibu wa amali yake aliyoifanya pasina kupatikana kwa dhulma kwamba kuna jambo fulani amelifanya mfanyakazi kibahati mbaya akamkata katika ruzuku zake akampunja katika haki zake si jambo la sawa hili mtume wetu sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kwamba anasema mtume sallallahu alayhi wasallam qala Allahu azza wa jalla amesema Allah ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ثم لم يعطه أجره anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi hii al-Qudsi thalathatun ana hasluhum yawm al-qiyamah watu wa aina tatu mimi nitahusumiana nao siku ya kiyama nitakuwa ni hasimu wao wanasema ahlul ilm na yeyote ambaye atakuwa ni hasimu wa Allah aelewe ya kwamba ameangamia man kana Allah azza wa jalla khasmahu fahuwa halikun la mahala ambaye atakuwa ni hasimu wa Allah mtesi wa Allah siku ya kiyama basi mtu huyo ni mtu aliyeangamia kama ambavyo yeyote ambaye atampiga vita Allah man kana muhariban lillah fahuwa mahzum kadhalika man khasamahu Allah fahuwa mahsum watu aina tatu nitakuwa ni hasimu wao siku ya kiyama imeitwa siku ya kiyama siku ya kiyama kwa nini imeitwa siku ya kiyama bihadha alism alqiyama wanasema li'annahu yaqumu fihi al'adl imeitwa siku ya kiyama kwa sababu utasimama uadilifu katika siku hii imeitwa siku ya kiyama kwa sababu watasimama mashahidi katika siku hii imeitwa siku ya kiyama kwa sababu watasimama watu kutoka katika makaburi yao kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ni yaumun adhim ni yaumun asib utasimama au utasimamishwa uadilifu Allah anasema wanadhul mawazin alqist liyawm alqiyamah fala tudlamu nafsun shay'a na tutaziweka mizani za uadilifu siku ya kiyama hakuna nafsi yoyote itakayodhulumiwa kwa chochote hii ni yaumul qiyama yaqumu fihi al mpaka akasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika kutupa taswira ya siku hii na ule uadilifu utakaotendwa katika siku hii la tuaddunna alhuquqa ila ahliha يوم القيامه حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء والله mtakuja kuzirudisha haki kwa wenyewe siku ya kiyama mpaka atalipiziwa kisasi yule mbuzi ambaye hakuwa na pembe aliyepigwa na pembe za mbuzi mwenye pembe atalipiziwa kisasi mbuzi huyu siku ya kiyama kiyama يوم القيامه siku ambayo watasimama mashahidi kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad na ile siku ambayo watasimama mashahidi almalaika walanbiya والمؤمنون يوم يقوم الناس لرب العالمين الله سبحانه وتعالى أمتنغازة يقوم يقوم يأي أتكون حصيم ووات وعينتات رجل أعطى بي ثم غدر وقنصى ni yule ambaye ametoa ahadi a'ta ay a'ta al ametoa ahadi kwa mwenzake kwenye mkataba akaanguka saini yake kwa wenzake ametoa ahadi kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala kisha akafanya khiana akaenda kinyume na yale ambayo ameyachukulia ahadi kwa jina la Allah huyu atakuwa ni mgomvi wa Allah siku ya kiyama ameharif ahadi aliyoitoa amefanya khiana alipoaminiwa dini ya Allah inahimiza waislamu watekeleze makubaliano waaufu bil إن العهد كان مسؤولا وأوفوا بالعهد نتكلفني أهادي الذي عاهدتم الله عليه أهادي أمازا لمواهيد الله والذي عاهدتم الخلق عليه ambazo mmewapa waja wa الله zitekelezeni أهادي إن العهد كان مسؤولا hakika ahdi ni zenye kuulizwa siku ya kiyama dini inahimiza utekelezaji wa ahadi na makubaliano ya ayyuhalladhina amanu awfu bil'uqud enye wale ambao mmeamini tekelezeni ahadi al'uqud bimaana al'uhud لأن المعاهدة عقد كما قال العلامة ابن باز rahmatullahi ta'ala alayhi kwa Uislamu katika masala ya kutekeleza ahadi umekazia mahala hapo mkazo mkubwa kabisa mpaka yule ambaye hatekelezi ahadi anaambiwa ana alama ana alama mbaya miongoni mwa alama za watu wanafiki kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari والإمام مسلم رحمة الله عليهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اعتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر anasema mtume sallallahu alayhi wasallam mambo manne yeyote ambaye atakuwa nayo manne hayo yakapatana manne hayo kwa mtu kwa pamoja anakuwa tayari huyu ni mnafiki halisi yakijumuika manne haya kwa pamoja kwa mtu yatosha kwamba yeye ni mnafiki halisi na yeyote yule ambaye atakuwa na moja katika haya basi anaambiwa ana jambo miongoni mwa mambo ya kinafiki mpaka atakapoliacha jambo hilo akasema mtume sallallahu alaihi wasallam idha atumina khan pale anapoaminiwa anafanya khiana wa idha hadatha kadhab pale anapozungumza husema uongo wa idha ahada ghadar pale anapotoa ahadi anavunja anavunja makubaliano na anapohasimiana na mwenzake huchupa mipaka katika ugomvi kufanya uovu katika ugomvi wa idha khasama fajara huyu ni wa kwanza ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni khasimu wake siku ya kiyama bali siku ya kiyama mwenye khiana aliyetengua makubaliano atawekewa bendera inayomjulisha mbele ya halaiki ya watu juu ya uovu wake aliyokuwa nao kwamba akionwa mtu ana bendera amewekewa bendera alama kwamba huyo alikuwa akifanya khiana katika ahadi alizokuwa anazitoa amezitangua makubaliano ameyaharibu akaitaja hadithi al-Imam Muslim rahmatullahi alayhi akasema hadathana Zuhair ibn Harb قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا المستمر ابن الريان قال حدثنا أبو نظرة وهو المنذر ابن مالك العوقي العبد البصري عن أبي سعيد كتكف أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وما مسام أمتون صلى الله عليه وسلم لكل, و... لكل غادر لواء يوم القيامة لواء يوم القيامة kila anayefanya khiana likulli ghadirin kila mfanya khiana mtengua makubaliano liwaun yawm alqiyama atakuwa na bendera yake siku ya kiyama yu'rafu bih anajulikana kupitia bendera hiyo na inanyanyuliwa bendera hiyo kwa kadri ya maasi yake kwa kadri ya kuvunja kwake maagano na ahadi inakuwa ni alama mbaya ambayo atatambulikana nayo siku ya kiyama haya anasema mtume sallallahu alayhi wasallam walhamdulillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الناس عباد الله وبيلي أليتاج الله سبحانه وتعالى قد هي حديث anasema wa rajulun baa hurra na yule mtu ambaye amemuuza mtu mungwana mtu huru akamfanya kuwa ni mtumwa akamuuza akala thamani yake kwa maana akanufaika na jambo lake hilo baya ambalo amelifanya kwa mtu huru huria ni milki ya Allah tabaraka wa taala amewapa waja wake na kwenye uhuru mtu ana wakati wa kufanya yale halali kwa hiyo anapotiwa katika arif katika utumwa kwamba huyu mtumwa na namuuza anakuwa aliyefanya haya manahu min at fima abaha Allahu lah amemzuilia huyu mwenzake kuyafanya yale ambayo amehalalishiwa na Allah na anakuwa amemlazimishia hali hali ya uduni hali ya udhalili alzamahu hala dhillati wassaghar ndio maana jambo hili likawa ni dhambun adhim dhambu adhim umemfanya mtumwa aliyezaliwa na mama yake akiwa huru huyu atakuwa ni hasimu wa Allah siku ya kiyama watatu anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa rajulun istajara ajira na yule mtu ambaye amemwajiri mwajiriwa juu ya amaliyata fulani kwa muda fulani fastaufa minhu akapata haki yake ya kazi vizuri kabisa kutoka kwa mfanyakazi wake huyu amemtumikia kwa yale waliyopatana amefanya kazi itakikanavyo alafu huyu bwana baada ya kuwa amemaliza kazi akanyimwa ujira wake na malipo yake aliyeyafanya haya ni hasimu wa Allah siku ya kiyama hii ni hadithi al-Qudusi anaisimulia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Allah Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala kwamba anasema yeye atakuwa ni hasimu wa watu wa aina hizi tatu ambao mmewasikia haki ya pili ambayo ni ya nne wanasema ahlul ilmi katika haki za huyu bwana al-amil mfanyakazi kwa mwenye kazi yake anatakiwa amhurumie na asitumie mamlaka aliyokuwa nayo kwake juu ya unyonge wa huyu mtu akawa anamdhalilisha au akawa anampiga kosa dogo anamfanyia kipigo ameharibu kitu fulani kwa bahati mbaya anamfanyia kadha jambo hili halitakikani amelikataza bwana mtume sallallahu alayhi wasallama na huu ni uzuri wa dini ya Kiislamu umebainisha mpaka haki za mfanyakazi kwa mwenye kazi yake sahaba ukba ibn Amri Abu Mas'ud radiyallahu anhu daraba ghulaman lahu siku moja alikuwa anampiga kijana wake ومعنى gulaman mamlukan anampiga mtumwa wake anasema fama sha'art illa rajulun min khalfi yaqul sikuhisi zaidi ya kusikia mtu nyuma yangu akiniita akisema aba mas'ud aba mas'ud lallahu aqdaru alayka min qudratika alayhi babake Mas'ud ewe aba Mas'ud hakika Allah ana uwezo wa kukuadhibu wewe mkubwa sana kuliko uwezo wako leo hii kwa huyo unataka umwadhibu ghulam elewa aba Mas'ud kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo mkubwa sana wa kukuadhibu wewe kuliko unavyotaka kumwadhibu huyo kijana sauti nyuma ya Abu Mas'ud inasema maneno haya anasema faltafattu fa idha rasulullah nikageuka tahamaki kumbe ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kila mwenye kazi yake ayakumbuke haya maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam pale ambapo anataka kumfanyia mabaya yule aliyemwajiri kazi pale anapotaka kumpiga makofi au kumpiga ngumi au kumnyima chakula au kumchoma na maji ya moto au kadha au kadha katika yale ambayo wengi wenu mnayafahamu yanayofanywa na wenye kazi kuwafanyia wafanyakazi wao rasul anakwambia akiwa nyuma yako kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo zaidi wa kukufanyia adhabu zaidi ya wewe unavyofanya hayo kwa huyo ambaye yuko chini ya mikono yako leo hii aliyetoka kwao akaja kwako kwa shida zake akawaacha wazazi wake akawaacha jamaa zake akaja kwako kwa njaa zake hayo ambayo anataka kumfanyia basi Allah ana uwezo mkubwa zaidi juu yako wewe nini amefanya Abu Mas'ud alipoona kwamba aliyesema haya ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam akasema ya rasulullah huwa hurrun liwajhi Allah ewe mtume wa Allah huyu leo yuko huru kwa ajili ya Allah nimemwacha huru huyu si mtumwa tena huyu huyu yuko huru lillah subhanahu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكسم متني و الله صلى الله عليه وسلم كما كممبيه ابو مسعود لو لم تفعل للفحتك النار يوم القيامه lau usingelifanya hilo wallahi ungelichomwa na moto siku ya kiyama usingelifanya hivi ikawa ni kafara ya kosa lako hili basi ungelichomwa na moto siku ya kiyama nani amesema haya maneno ameyasema rasulullah muhammad bin abdullah alayhi salatu wassalam ameyasema kwa mtu ambaye ni abd mtumwa mamluu vipi wewe kwa asiye kuwa mtumwa vipi wewe unapofanya kwa asiye kuwa abd kwa asiye kuwa mamluk matastabadtum an-nas waqad waladatuhum ummahatuhum ahrara haya ni maelekezo ya mtume alayhi salatu wassalam kwa wale ambao wanawamiliki wafanyakazi katika makazi yao waishi nao vipi huu ndio mwongozo kutoka kwa Rabbul Alamin kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam wanasema ahlul ilm kwa hii kwa hii fakra ya hii hadith yatakikana kwa kila mtu ahudhurishe katika moyo wake pale ambapo ameghadhibika juu ya mfanyakazi wake akumbuke maqamahu baina yadai rabbih kisimamo chake mbele ya Mola wake ahudhurishe kwenye moyo wake ile hali ya kwamba anaomba msamaha kwa Allah siku ya kiyama, kabla ya kumwadhibu mtumishi wake, ahudhurishe katika moyo wake ile hali ya yeye anamwomba Allah al-afwa wal-ghufran, innahu waliyudhalika wal-qadiru alayh.